Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 1-ն է, տարվա 152-րդ օրը ու ամռան առաջին օրացույցային օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1533 թվականին Աննա Բոլեինը դառնում է Անգլիայի թագուհի։ 1796 թվականի այս օրը Թենեսին դառնում է Միացյալ Նահանգների 16-րդ նահանգը։ 1980 թվականին իր հերարձակումներն է սկսում CNN շուրջօրյա նորությունների հերոստալիքը։ 2001 թվականին ինքնասպան Ահաբեկիչը Թել Ավիվի դելֆինարիումում սպանում է 21 հոգու։ 2009 թվականի այսօրը Ռիո դե Ժանեյրոից Փարիզ թռչող օթանավն ընկնում է Ատլանտյան օվկիանոս։ Զոհվում են բոլոր 228 ուղևորներն ու անձնակազմի անդամները։ Այսօրը ծնվել են 1804 թվականին ռուս կոմպոզիտոր Միխայել Գլինկան։ Նա առաջինն էր, որի ստեղծագործությունները ճանաչում են ստացել Եվրոպայում, հաճախ բնորոշվում են որպես ռուսական դասական երաժշտության հայր։ Հիմնական ստեղծագործություններն են Կյանքը հանուն ցարի եւ Ռուսլան եւ Լյուդմիլա օպերաները, Կամարինսկայա, Իսպանական նախերգանք համար 1 եւ 2, Վալս ֆանտազիա սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները, գրել է ռոմանսներ եւ կամերային գործիքային ստեղծագործություններ։ Գլինգայի երաժշտությունը կարևոր ազդեցություն է ունեցել հետագա ռուս երգահանների վրա։ Այսօրը ծնվել են 1851 թվականին հայ բանաստեղծ Պետրոս Դուրյանը Դուրյանի բում ստեղծագործական կյանքը սկսվել է ճեմարանն ավարտելուց հետո։ Մինչև 1871 թվականը Գրողը հիմնականում նվիրվեց թատերգությանը։ Դուրյանը մեծ հետաքրքրություն է ունեցել դեպի պատմական թեմատիկան։ Պատճառներից մեկն այն է, որ արեմտահայ թատրոնի բեմահարթակ կարող էին բարձրանալ առաջին հերթին պատմական ողբերգությունները։ Այդ ստեղծագործություններում հեղինակը պաշտպանում է ավանդական մի մտայնություն։ Նա համոզված է, որ հայ ժողովրդին բաժին ընկած անցյալ ու ներկա աղետների միակ պատճառը անմիաբանությունն ու մատնությունն են։ Դրա հետ միասին գրողի բոլոր պատմական թատերախաղերում արկա են ժողովրդի կրթավարական տրամադրություններ։ Դուրյանի գրական ժառանգության զգալի մասը չի պահպանվել։ Դուրյանը 19-րդ դարի հայ առաջին գրողն է, որ պատմական անցյալը պատկերելիս արտահայտել է ժողովրդի բողոքն ու ատելությունը թագավորների ու նախարարների հանդեպ։ Նա նաև հայ գրականության մեջ ստեղծել է ռոմանտիկական դրամային բնորոշ նմուշներ, հաղթահարել կլասիցիզմի կապանքներն ու պայմանականությունները։ Դուրյանը վերականգնեց միջնադարյան քնարերգության հետ պատմականորեն խզված կապը, հրաժարվեց կլասիցիզմից եւ նկարագրությունից։ Դուրյանից մեզ է հասել 39 բանաստեղծություն, որոնցից 26-ը գրված են 1871 թվականին։ Այսօրը ծնվել է 1907 թվականին անգլացի գյուտարար Ֆրանկ Ուիթլը, 1926 թվականին ամերիկացի մոդել Մերլին Մոնրոն, 1935 թվականին բրիտանացի ճարտարապետ Նորման Ֆոսթերը։ Նորման Ֆոսթերի նախագծով կառուցված ամենահայտնի շենքը Լոնդոնում գտնվող Mary X երկնաքերն է։ Նա նաև նախագծել է Լոնդոնի City Hall-ը։ Այսօրը ծնվել են 1937 թվականին հայ երգչուհի Լուսինե Զաքարյանը, Նույն թվականի նույն օրն է ծնվել ամերիկացի դերասան Մորգան Ֆրիմանը։ 1947 թվականի այսօրն է ծնվել անգլիացի երաժիշտ ու երգահան Rolling Stones խմբից Ron Wood-ը։ 1948 թվականին է ծնվել ճարտարապետ Աշոտ Գրիգորյանը։ Նույն թվականի նույն օրը քանդակագործ Նորայր Կարգանյանը։ 1953 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի սերիական մարդասպան Դեյվիդ Բիրկովիցը, 1962 թվականին Արցախյան ազատամարտի հերոս Արտակ Օհանյանը, 1965 թվականին Արցախյան ազատամարտի հերոս Վարդան Բախշյանը։ Այսօրը տոնում են Չինաստանում երեխայի օրը, Մոնղոլիայում մոր ու երեխայի օրը, Պալաուում նախագահի օրը, Ռուսաստանում հյուսիսային նավատորմի օրը, Սամոայում անկախության օրը, Թունիսում հաղթանակի օրը։ Միջազգային տոնացույցում այսօր երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը հաստատվել է 1949 թվականին Փարիզում կանանց միջազգային դեմոկրատական ֆեդերացիայի կողմից։ Տոնը առաջին անգամ նշվել է 1950 թվականին։ Հայաստանը երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան վավերացրել է 1990 թվականին։ 6 տարի անց ընդունվել է երեխայի իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Տոն նշում են նաև Արցախում կազմակերպվում են մի շարք միջոցառումներ։ Այսօր հունիսի 1-ն է, տարվա վարտին մնաց 213 օր։